matusahan natin yung D1 existence. Tapos pala nito eh. New 1 existence, dapat um, may gumawa sa'yo. Like ako, nag-exist ako dahil sa pagmamahala ng aking mga magulang. Tama. Nag-existent sila. Yung baby namin nila, yung baby namin ng wife ko, dahil sa pagmamahalan namin, nag-existent si Calvin. Dahil sa pagmamahalan ng ating kuya Francis at uh, Ate Marvin. But, ngayon, same question si God kaya, mm, sino kaya nag-create sa kanya? So, yun yung tat tatalakayan natin. But, tingnan natin yung isa sa pinaka-Tagalog na, eh, ito yung nabanggit ko sa mga grade 9 ngayon, ito yung term na iral. Tol, Bert. Ano, sa Bible mo nautuso ko ngayon. Ang pinag-usapan natin, existence of God, um, sa Tagalog, ito yung tinatawag natin pag-iral, kung naalala ninyo. Basically, pag sinabi natin na pag-iral, pagkakaroon ng buhay, pagkakaroon ng pagkakabisa o pagiging totoo ng isang bagay. However, in a more linguistic study, naporte nitong kapatid ko, uh, itong iral daw na ito ay galing sa salitang ugat na ira na nangangahulugang ang pagiging narito o naririto o pagkakaroon ng presensya. Naalala nyo guys, mga grade 9 ko ngayon na kung paano nyo paalagaan yung inyong, uh, ano ba yung pinaka Hmm, naalala ko, nabanggit ko tong iral na ito. Yung value ninyo, yun, naalala ko. Once na umiral kayo, may value na kayo. Basically, pag sinabi natin, ito yung root word nun. Pag narito ka na, may value ka na. Pag nagkaroon ka ng presensya, may value ka na. Basically, pag nandiyan ka na, may value ka na. So, yun yung pag-aaralan natin ngayon, yung pag-iral ng Diyos, yung pagiging narinito niya o pagkakaroon niya ng presensya dito sa kalagitnaan natin. Uh, before I go to that, meron akong isang aking story, philosopher's name ba, yan ang isinulat ko dito. Anthony Clue, um, isa siyang philosopher, gumawa siya ng isang analogy regarding sa existence ni God. May dalawang um, tao at nasa isang hardin sila. Tinanong nila sa bawat isa kung may nag-aalaga ba ng hardin. Sabi ng isa, meron. Sabi ng isa, wala. Hindi nagantay sila na magdamag And sa katagalan na kanilang pag-aantay, wala silang nakitang hardinero. So sabi ngayon, ng isang tao na naniniwala na may hardinero, ah, yung hardinero na yon ay invisible. So ang ginawa nila, naglagay sila ng, alam niyo ano, pag nag-ghostan, kasi na dito yung ano, di ba naglalagay sila ng pulbos, para sakali may paa, naglagay sila ng ganun, naglagay din sila ng mga aso para maamoy kung may darating. Then sa katagalan, ano nangyari, nagkati ulit sila kahit may mga traps na, wala nangyaring gano'n na, eh, I think ebidensya nandiyan dyan siya, wala. So, ginawa ng isa, tinanong yung, baka wala talaga siya. Pero sumagot yung isa, hindi, baka ano lang talaga siya. Bukod sa invisible siya, hindi rin natin siya nahawakan, hindi rin natin siya pwede maramdaman. So, napatanong ngayon yung isa, teka, teka, so kung hindi natin siya nahawakan, So, hindi natin siya pwedeng mahawakan, hindi natin siya pwedeng madama, hindi natin siya pwedeng makita. Anong pinakaiba nito sa wala talaga siya? di ba? What's the difference nung wala talaga siya? So, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya nadarama, hindi natin siya na, ah, tawag dito, miss na pang term, di ba? What's the difference? So, almost wala. So, the analogy, if hindi mo naman pala napapatunayan, basically, hindi mo siya nararamdaman, hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nahawakan, paano masasabi nag-exist talaga isang bagay? Di ba? So, yun yung pinaka-analogy. So, baka nga, dahil sa analogy na yan, pwede nating sabihin o oh, itanong na nag-exist ba talaga si Lord? Umiiral ba talaga si Lord? Or baka totoo yung sinabi ni Friedrich Nietzsche na patay talaga ang Diyos. Wala talagang Diyos. Famous philosophy to nung kapanahunan niya. And eh, marami sa panahon ngayon, kung nakikita ninyo, may pinakita sa akin si White na grabing celebration. Kaya ba yung kagabi? Yung mga lalaking nakabrip. European country, kung bakit may ganun silang philosophy na ginagaya ng UP natin is because mga ganito klase philosophy na wala talagang Diyos, patay talaga ang Diyos. Now, sasagutin ito na yung klase ng katanungan na nag-exist nga ba si Lord? Sasagutin ito ng ating pinaka-famous na apostle sa Bible, which is Apostle Paul, at ito yung kanyang sasagutin, why humans? O bakit tayong mga tao are unable to accept that God exists? Bakit hindi natin kayang tanggapin? Bakit hindi kaya ng mga tao na tanggapin na nag-exist talaga? O umiiral talaga ang Diyos? O nandito talaga ang Diyos? Sabi niya sa Romans chapter 1, isa sa pinaka-famous the books o letters ni, ni Paul. Sabi niya dito sa English version, sa right side of the block, For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. And then followed by that, anyway, ito pinakasama rin ng ano niya, libro. Sabi niya sa verse 17, For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, just as it is written, the righteous will live by faith. So, balikan natin itong verse 16. Ganda ng pagkakasabi niya dito, For I am not ashamed of the gospel. Pwede natin gamitin yung analogy nito kung gaano ka confident si Paul nung sinabi niya, hindi ako, uh, sa Tagalog, hindi ko ikinakahiya ang magandang balito ang gospel. I think nararanasan nyo na to dati. When was the last time na pinex kayo ng mga jowa ninyo at minaydate kayo, di ba? Kapag minaydate kayo ng jowa ninyo, alam nyo, ah, ah proud pa sa akin, may idea ko. Diba, mga ganun. Ganun na ganun din si Paul. Nung sinabi niya, for I am not ashamed, hindi ko kinakaya yung um, salbi ng gospel na ito because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Sabihin niya, ganun siya ka-confident. Di ba? Di ba na? Pag minayday ka, confident yung boyfriend mo. No? Ganun yun. And then, bigla niya sinabi, for in the righteousness For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith. And itong verse 17 na ito, sobrang popular nito at sobrang astig ng verse nito because I think itong Christianity na to na meron tayo, hindi tayo makakabalik sa true form ng Christianity kung hindi dahil sa verse 17 na ito ng chapter 1 at kung hindi dahil sa taong ito. Ilang beses na namin ito pinapakita ni Utol sa inyo, siya si Martin Luther. At siya lang naman, yung isa sa mga, dati siya Catholics. At nung nabasa niya, yung verse 17 na yun na, For it is written, the righteous will live by faith. Nabura lahat nung para paniniwala niya sa Catholic times na kailangan mong gawin to, kailangan mong penitensya, kailangan kong mga etc. Ang dami na kailangan gawin para maligtas. Pero hindi pala ganyan yung requirements to Lord para maligtas ka. Basic lang eh. Para maligtas ka, The righteous will live by faith. Pananampalataya lang. Hindi mo na kailangan gumawa, abuloy, etc. Hindi mo na kailangan magpakahirap. Kailangan mo lang is pananampalataya kay Lord para maligtas ka. Ang daming doon, ang dami nangyari ng sa ang dami nangyari na dahil sa isang verse na yan. At to give you context, may political ano rin yan. Nagkaroon ng away politika and events, uh, um, sabihin na natin um, civil war. Kapag sinabi natin civil war, ano yung nangyayari sa Mindanao between NPA at yung mga ano natin, sundalo, alas ganun yung nangyari. Yung mga hindi pagkakasununan, etc. Nang dahil lang sa verse na yan at nang dahil sa taong ito, na pinanindigan niya na hindi na dapat gumawa ng kahit ano pa man, kundi ikaw lamang ay dapat palataya kay Lord. And then, sa verse 18, bigla siya nag-proceed. After niya sabihin na I am not ashamed of the gospel, eh, the righteous by faith. Bigla, niya, bigla siya nag-change topic sa verse 18. Sabi niya, the wrath of God, o yung puot ng Diyos, is revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Sa Tagalog, ang ganda eh. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. It makes me wonder, letter siya, nasulatan naman na siguro kayo, mukha na kayo ng mga sulat para sa mga jowa ninyo. Di ba, pinaka-basic nun is, paano maunawaan nung recipient mo, ng sulat, yung mga sasabihin mo. That's the basic, di ba? Pag sinabi mo bang I love you, maunawaan niya to na I meant it from the bottom of my heart. Mga ganun. Pag sinabi kaya to ni Paul, the question is, naunawaan kaya agad ito immediately ng mga taga-Romans na, wala, napuputok Diyos o inahayag sa langit yung puot ng Diyos, paano kaya yun? Paano kaya nila naunawaan sa konteksto sa panahon nila? And it makes me think na may kinalaman yung culture ng Rome ng during that time. But also yung sitwasyon. Yung sinulat yun ni Paul at yung sitwasyon ngayon ng um, Rome. Sila ay naniniwala sa religious pluralism. Pag sinabi natin plural, pag singular, ano siya? Sa English ay ilan siya? What? Pag sinabi natin plural, madami, di ba? Many. So, yun lang din yun, yung pluralism na yan, ginawa lang philosophy, pero plural pa rin yan, o same definition pa rin ng pagiging plural na nauunawa natin. Pag sinabi plural, sabihin, naniniwala sila sa maraming religions. Bukod pa, iba pa yung ano, ah, naniniwala sila sa maraming Diyos at naniniwala sila sa maraming religion. Magkaiba yun. Meron kasing religion, maraming Diyos. like Uh, ah, mga Greeks and Romans, maraming mga Indians na ang daming Diyos. Pero iba pa maniniwala ka na, sige, lahat ng religion valid. Pag sinabing valid, lahat ng religion katanggap-tanggap. So, naniniwala yung culture ng Roman that time, o ng Rome. O, sige, uh, ano ka, Aten, Athenians ko, sige, okay lang yung Diyos mo. taga ko, sige. Ay, Indian ko, siguro si ano yung Diyos mo, so okay lang yan um, Hudyo ka? O sige, si Yahweh yung Diyos ko, okay lang. Um, Christian ka, so sino yung Diyos mo? Uh, si Kristo? Sige, sige, sige, pasok ko pa rin. Parang ganun sa kanila, lahat sa kanila acceptable. At ito pa yung problema nila. During that time, na-restore ulit yung relationship between the Jews or the religious people ng Judaism and the government ng Rome. At ito pa namang Judaism ito is pinaka number one na kalaban ng Christianity that time. Kaya sila nagkalatan is because of this religion. Now, ito yung problem. That time kasi, around nasa 30-year-old or 40-year-old pa lang yung religion ng Christianity. Di-recognize ta na tinawag yung religion na Christian. At ito yung mga nasa culture nila, nakalaban nila, paano nila tatanggapin yung ganitong klaseng culture na, ala, yung kung saan tayo nakatira, naniniwala sila na okay lang lahat ng religion at okay lang lahat ng Diyos. Tapos kasama pa natin itong Judaism na ito na hindi naniniwala sa pinaniniwalaan natin. Anong gagawin natin? Yun yung struggle nila. Kaya nung sinabi ni Paul na the wrath of God o nakayang bala sa langit ang pote ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan because kalapastangan ng itong ginagawa ng kultura ng Rome at ng ginagawa ng mga Hudyo ng Judaism na religion. Kaya ito yung sinabi niya, at sa kasamaan ng mga tao, dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Ang ganda ng pagkakagamit niya ng hinahadlangan. Lahat kayo marunong mag-basketball. Ang isa sa pinaka ginagawa ninyo sa depensa ay hinahadlangan makascore. Deliberately, pag sinabi natin deliberately, sasadyain mo talaga, pipilitin mo lahat ng makakaya mo na hindi makascore yung kalaban, di ba? Just imagine, saying this, hinahadlangan ang katotohanan. Kapag ginamit natin to sa korte, kunwari napatunayan sa korte na kapag binigay mo itong ebidensyang ito, is mapapawalang sala yung taong ito. Pero yung ginawa, nung pinagtasahan mo ng ebidensya is, ang tawag nila sa, sa tawag dito, um, sa law is buried o nililibing basically. Ang essence nun is kukunin nila yung ebidensya pero isasama nila sa kung ano-anong papel doon para hindi mo makita. Ganun yung ginagawa nila. Parang binuburn nila yung evidence. Sige, may katotohanan dyan, pero sige, dito lang yan. Hindi na mahanap ng iba. Ganun yung ginagawa. That's why galit na galit yung Diyos sa kanila. Then, followed by this verse 19, Since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. Pag sinabi, basic lang yung ano, eh, pagkakunawan mo sa cleaning, maliwanag. Pag alam mo, patag yung ano, di ba, tanawin. Walang nakaharap. Kita mo lahat walang nakaharang kita lahat. Correct. Nakikita ko na yung, nung tinanggal yung mga puno dyan sa may bandang subdivision, sa labas na subdivision, doon ko na nakita, nakita kita pala talaga yung promenade dyan. Parang ganun yung description nun. Sobrang plain. And then followed by verse 20, For since the creation of the world, For God's invisible qualities, His eternal power, and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made so that people are without excuse. Ang ganda nito. Yung sinabi ni Lord, yung sinabi ni Paul pala, rather, na itong invisible qualities ni God, which is yung kanyang eternal power at divine nature, is kitang-kita natin sa kung ano man yung mga nilikha ni Lord. At kasi, pagdating sa revelation ni God, paano niya pinakilala yung sarili niya, there are three ways. Una, creation, which is uh, tawag namin dyan sa theology is natural uh, revelation. Basically, pag tumingin ka sa nature, pwede mong makita, sino kaya lumikha nito? Paano kaya nagkaroon ng ganito? Doon mo palang pwede, doon palang pwede ka na magkaroon ng idea na uh, baka may Diyos talaga. That's why people, nung hindi pa nila alam yung mga Bible, eh, baka dito sa atin sa Pilipinas, since animist tayo, bakit nila sinasamba yung araw? It's because naniniwala sila na may greater being sa nature natin. Kasi hindi nila nakontrol yung araw. Yung araw, joke lang. Hindi naman nila nagagawa yun eh. Lulubog at lulubog yung araw. Napag-isip sila, sino ko makontrol yung araw na yun? Ganun, sa so natural, uh, natural revelation. Sumunod naman, is pwede nating makilala si Lord si God sa pamamagitan ng Bible. Tawag naman namin dyan ay special revelation. Um, however, during that time, uh, panahon ni Paul, hindi pa naman kompleto yung Bible. What's the available manuscripts during that time is yung mga Old Testament manuscript. But basically, the Old Testament speaks about the Lord Jesus Christ. Eh. Pero ito mga Hudyo o yung religion ng Judaism, hindi talaga nila matanggap na pinaka-main topic o pinaka-main people, person na tinutukoy ng um, Old Testament ay kay Kristo talaga patungo. And then lastly, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang ultimate revelation which is I think tawag namin sa theology, pangatlo, nung dumating si Christ sa mundo, He became the ultimate revelation of God para sa atin. Because si Christ mismo talaga yung, so, yung pinakakawangis ni God at pinakita niya kung ano talaga yung kadakilaan ni Lord, ano siyang powerful and etc. Siya talaga yung ultimate. So, the time ng um, sinulat to ni Paul, etong three ideas na to, etong mga to, kompleto na. Kompleto na. So, pwede na talaga nilang malaman, lahat ng pwede nilang malaman tungkol kay Kristo. Sobrang popular ni Jesus during that time. Because maraming witnesses na nakakita na nabuhay siya at yung mga witnesses na yun, nagsikalat sila. Pero yun, may mga writer na magsusulat, ah, itong Christianity, uh, naniniwala sila na si Jesus na pinako sa Krisus na buhay talaga. At maraming tao ay nakakita doon at pinapakalat nilang lahat yun. At lahat ng mga tao yun, willing na willing mamatay para sa ganong klase uh, katotohanan. And the reason why humans are unable to accept God, that God exists is because, ito yung sagot lang ni Paul, For although they know God, ang ganda nito eh. For although they know God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but Their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Sa Tagalog, ang ganda pa. Kahit nakilala nilang Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Di pinasalamatan man. Sa halip, nagkakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Pero sa other translations, mas maganda yung pagkakasabi nila. Ay, sorry. Di ba pala tayo? Ah, <clears throat> ito lang yung basic reason. Si God, kilala naman nila, pero wala silang pakialam. Hindi sila nagbigay ng glory, hindi sila nagpasalamat. At wala lang sa kanila yun. And then although they claim to be wise, they became fools. At isa sa pinakamagandang tawag dito, example ng pagiging foolish ng mga taong nakakilala na kay Lord is itong dalawang to. Diba? They were the first created being and basically harapan nilang nakakausap si Lord yung presensya niya, nakakausap niya But still, mapaisip ka. Itong dalawang to, masasabi mong sobrang special kasi create sila. Tapos, bigla silang naniwala sa serpent. How do you think of that? Weird. And then ito, and exchange the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. Therefore, God gave them over in sorry. Therefore, God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about God for a lie and worship and serve and worship and serve created things rather than the Creator who is forever praised. And He says, Amen. I think di ko na save yung pinaka-translation dito sa balikan ko. Ah... Uh, eh, ano pa akong magandang translation sana dito eh. Sabi nila kasi dito, um, I think sa ESP, meron silang basic knowledge. So, talagang kilala nila si Lord. Pero according sa translation na yun, kilala nila si Lord. But at the same time, wala silang pakialam. Yun yung pagkakatranslate. Which is ang ano, ang ganda ng pagka-translate because tinans, uh, ah, sinali nila yun sa pamamagitan na mauunawaan ng mga modern people na kung paano sinabi yun nila Paul sa panahon nila. Now, uh, um, so, in this essence ng verses from 18 to 25, masasabi natin na Paul just explained to us why humans are unable to accept that God exists. Because Pinalitan nila yung katotohanan ng Diyos sa gusto nila. That's basic. There's the truth of God. They have the, all the informations, the natural revelation, special revelation, and the ultimate revelations. So, nandun na yung mga yun, they just really don't care. That's the basic of it. At, ay, hindi ka din. Ay, pa, yun nga yan. At, since they don't care, they just form their own truth pumasok kayo sa kanila yung, ah, sige, hindi eh, ko to tanggap, sa sakit siya. Hindi gagawa na lang ako ng sarili kong katotohanan. And if you look at the European countries, sa mga Westerns, at bakit ang gulo ng ano nila, mundo nila, philosophically speaking, and religiously speaking, dun sa Europe, kapag nag-preach ka ng gaya nito, pwede kang batuin. Kung may nakikita kayo sa Barangay Emmanuel sa palengke na nag-preach ng ano, salita ng Diyos, pag ginawa nila yun sa West, I eh, mean sa Amerika, sa Europe, uh, babatayin sila. <laughs> Pwede silang ikulong. So yun lang yung reason bakit ayaw nila. Because just, ah, darken yung mind nila eh, basically ayaw talaga nila. So yun yung basic explanation ni Paul kung bakit hindi natatanggap ng tao na nag exist talaga si God. Now, ang ganda nito, David Hume, um, 18th century Scottish philosopher, cause and effect, idea, at ang ganda ng paliwanag niya dito sa cause and effect. Minsan kasi parang paniniwala natin sa cause, effect, cause and effect is parang ano na lang siya, uh, sobrang common. Like for example, pag binuksan mo yung switch ng ilaw, pag pinindot mo yung switch, anong yung followed na mangyayari? Mag-switch din yung ilaw. Pero according kay David Yu, hindi talaga natin tinitingnan kung ano yung nangyari, yung connections between the switch hindi ilaw. Basta alam lang natin, pag pinindot may switch, magkakailaw. At hindi yun yung totoong idea ng cause and effect. Kasi kapag gusto mong malaman talaga yung idea ng cause and effect, pag pinindot mo yung switch, ano kaya nangyari sa loob ng kuryente na yun? Tapos, paano kaya dumadala yung kuryente na yun? Ganun siya talaga nangyari. So, ano daw yung nangyari talaga is yung habit lang natin. Kapag ginawa mo to, mangyayari to. Nature of habit. Now, in application to that, Kapag tayo daw is nakakakita ng mga bagay na hindi natin ma-explain, sinasabi lang agad natin, nature of habit, baka may Diyos. It gets? Kasi yung habit natin, kasi hindi naman natin siya ma, gaya nga sa gardener kanina, hindi naman natin siya pwedeng suriin na paano natin siya, hindi, siya, hindi natin siya nakikita ng experiment gagawin natin. But his idea is sobrang babaw. Because same idea din. Yung idea niya ng cause and effect, but the same idea na nangyari, which is sa pangalan naman ni Aristotle. I think lahat kayo nakikilala na or familiar sa pangalan nito, Greek philosopher and a student of Plato. So, naniniwala din si Aristotle sa essence ng cause and effect. Pero para sa kanya, yung cause, hindi siya unlimited. Because si David yung kasi problema niya, lahat ng effect is by cause. At itong cost na to is previously effect siya. For example, uh, etong clicker na to, pag pinindot ko to, mag-change to ng slide. Ito yung cause at yung effect. Pero effect din siya nung pagpindot ko. Ako yung cause at magiging effect na lang to. Pero existence ko, sino yung cause? Sabihin na natin nanay ko. Eh, nanay ko may sariling cause din yan. unlimited causes hanggang pakarating ka sa Unlimited na courses. Wala talagang pinagbulan. So, ang conclusion ni David yung hindi natin alam kung meron pa talagang Diyos o wala. Pero kay Plato, iba. Ang ganda ng idea niya. Nakikita niya sa mundo, may gumagalaw na ito, lahat kami nangyari, lahat kami may causes, at lahat kami may effects. Pero nag-conclude siya sa puso niya na hindi pwedeng unlimited yung cause na ito. Hindi pwedeng unlimited para sa kanya, kung lahat ng bagay is may cause, dapat merong isang bagay na magiging ultimate. pinaka Pinakapinagmumula ng lahat ng bagay. At ang conclusion niya doon, may Diyos talaga. Nakakatawa to, hindi niya kilala yung Diyos ng Judaism. Ang, kung nag-conclude lang siya, with always honesty, kasi nakikita niyo sa nature, may Diyos talaga. At ba, makikita mo yun, what's the difference between David Hume and Aristotle? I think, and I believe, ayaw lang talaga ni David Hume na mag-conclude ng ganun. Sobrang ano na yun eh, latag na latag na yun, eh, sobrang obvious nun. Hindi pwedeng magkaroon ng unlimited causes because hindi siya, tawag ito, hindi siya logical. Pero yung mga philosopher ko, lahat ng philosopher love logics. At kung hindi niya matanggap yun, I think yung puso niya talaga yung problema. But si Plato, tinanggap niya, hindi niya kilala yung Diyos na yun, kung sino yun. Hindi niya alam kung sino si Yahweh. Probably siguro, alam niya. But, nag-conclude lang siya, may Diyos. That's the difference. Now, to end my message, isa to sa paborito ko. Hindi ko alam kung nanonood kayo nito. Nanonood kasi ako nito. Bebe, ito yung younger version na pinapanood ko na Sheldon. So let's watch this. Sana may volume na to. Sheldon. Can I sit with you? sorry. Can sit with you? Wait lang, ayusin ko na yung audio. 唔好。 thinking of stars or planets. Where are you going with this show? It's just that gravity is precisely as strong as it needs to be. And if the ratio of the electromagnetic force to the strong force wasn't 1%, life wouldn't exist. What are the odds that would happen all by itself? Why are you trying to convince me to believe in God? You don't believe in God. I don't, but the precision of the universe at least makes it logical to conclude there's a creator. appreciate what you're trying to do. But logic is here. And my problem is here. Mom, there are five billion people on this planet. You're the perfect mom for me. What are the odds of that? I know I can fix it. <laughs> Maybe it was you and the Lord. So, yeah. So basically, the argument niya, hindi <laughs> siya, hindi siya naniniwala it, But he concluded that well, the position of the universe itself, actually sa ano na yun, modern, modern day scientists and philosophies, may Diyos talaga. He just doesn't know who but he concluded may just talaga. So I really believe na may Diyos talaga. At in its work, okay time natin ngayon, nakilalanin yung Diyos na yun, pasalamatan natin siya, bigyan natin siya ng panahon. Because lahat ng bagay na wala to kung wala siya. So let's have a moment of prayer. Lord, once again,